Lehen erraiten bezala berriak aintzin, guk ere, nui dobu aipatuko dugu, jakine, ostiralean ere baionan izanen direla normalki ez parisekoak, emengoak. Kusiko. Eta bai, denak bezala eginen dugu itzetaputzen nui debu aipagai xeak lorden gutitan bainan beste zerbait ere ipatu behar dugu. Frantziak ere antzidu iduriz bere kolonia batean greba mugimendu luze bat abiatu dela. Maiot departamenduan, Frantziako euntabat bat garen departamendua bezala ezagutua da Maiot. Ugarte desberdinez, osatua da, geografiaren zat, Indiar ozeanuan da, berreun mila bat uh, eh, biztan lediran aski, e, zinketa ez duen gogoan, eh, ikusi dut interneten egun ez dutolako memoriarik eh, eta jakintzarik. Eta nui debu, martxoaren hogei mekan abiatu bazen maioten greba bezperan, hasi zuten. Martxoaren hogeita marretik, greba horoko gada bertan, berdintasun erreala galdetzen dute. Lan kodea errespetatua izan dadin galdetzen dute, besta gaizki jadanik. Lan kodea errespetatua, erretreta duinak eta zahartasuna kondutan hartua izan dadin ere funtzio publikoetan. Ekintzak beraz, beraz antolatzen dituzte greba orokor eh, horren baitan eta mugimenduaren baitan ere adibidez azken egun hauetan bideen mosteak antolatzen dituzte. Barrages sont aussitôt retirés par les gendarmes pour dégager la circulation. Mais une fois le dos tourné, d'autres éléments sont immédiatement remis en place. Ce petit jeu entre manifestants... Ara, jokoa hortan da, jendarmak aldiz pres dira, eh? Euh, xarean eman dituzte argazki batzu, karroak, euh, gerlan euh, bezalakoak pres dituzte manifestariak pixka bat lasaitzeko iduriz. Berdintasun osoa eh, frantziarekin, eh, galegiten eh, dute ez langileen artean jadanik, frantziarekin konparatuz departamendu honek duen be, maila igotzeko galdetzen dute, aipatu behar zen, baina frantxese dabideak pixka bat antzi dute, eta pentsu dut frantses gobernua ere ez dela hortaz kesatuko. Itzetapur Euskal Herriera itzultzeko indiano batzu agertu dira bastan aldean naturaren babesaren izenean elkartu dira eta bereziki arostegiako proiektua salatzeko bideo batean sarean eman dutena bos pasei indiano nafartarek hitza hartzen dute. Amalujak mendi eta baso hauek eman dizkigu eta errekek bailara eta horiak zizelkatu dituz. Ala nola astenen bideoa amalura defendatzeko arostegiako komantxeak agertu dira mendietatik atera dira apirilaren hogeita iruko manifestatzerat deitu zergatik arostegia eta gero zer plataformak mobilizazioa iragarri du hogeita irurako lekarozko proiektua beraz hotel handi bat eraikitzeko proiektua baitute horretziste iduriz horrazkera bitxi bat duen gizon bat da horren gibelean Baina orain, hile engominatu batek errezerbaba bat eraiki nahi du aroztegi bazter emanko hauetan. Egeser bat aurpegi zurbilen dako. Egeser bat amalujaren ahnasa eta solasa porlanez itotzeko. Guk, aroztegiko komantxoak aski dela nahi dugu irintzika lau aizetara. Eta tribu guztien batasuna aldarrikatu nahi dugu, amalujaren defentsan. Siberua, Baiona, Bilbo, Donosti, Nafajoa, Iruña, Sakana, Lizaja, Soita, Baigoji, Elizondo, Euskal Herriko tribu guziak nahi ditugu elkartu Elizondon, apililaren ogoita iruan eginen den manifestazira, Amalujaren defenditzeko. Euskal Herria ez baita salgai, Amaluja defenda dezagun. Elizondon itzordua eman dute beraz tribu guztiak, Euskal Herriko tribu guztiak han biltzerat apilaren hogeita iruan atxaldeko bostetan abiatuko den manifestazioaren zat. Eta kolpez, ale, giroz aldatzen dugu roka pixka bat. Batzuek ezagutuko duzie Willis Drummonden notak dira hauek eta Willis Drummond taldeak eh, geldiunea aipatu baldin bazuen berri zitzultzen dela taldeak jakinarazten du, xarean agertzen du unen berri lehenik lau aurpegi argazkitan ikusten dira aldaketa batekin Rafa Zagiago taldean, baina Joseba Belenuak agertzen da tartean eta beraz Uda untan bost konzertu berezi emango ditula taldeak jakinarazten du. taldea berri zitzultzen da, erran bezala, xarean eta giri baten bidez jakinarazten dute. Udauntan, bost konzertu zuen errietatik urbil izango direnak. Ez dut nik erran, haiek, erran dute. artea aipatuko dugu gaur, biztanena, gurekin dugu, badakizien hor? Ez, hau zenu zena hotxa? Bai, hau leon. Marko! Bai, hau txaleon. Txaleon. Hemen niz, bai. Bai, du daukanote ziren ez, Michele Txeverri edo, kantatzeko prest. Ez, ez, ez, behar bainea botxa, piskat, alatu daz, ah. eh, maranta niz, ordoan. Eh, Kontent niz, baina maranta. Kontent eta maranta? Kontent mm, eta maranta, bai. Kontent mm, mm. hemen izatea zuik, eta zikin. Bik duere kontengira, Marko. <laughs> Ikusi duzia, eh, ez dela gehiago artistarik behar, orain eh, obra artistikoak egiteko, orain hor dinagailuek, dena iten dute, guzuan? Mm, bai, bai, errat behar da ere, hor negailuak uh, eh, pisteko eta ah. programatzeko, behar dira artista batzuk. Berrik. Bai, bai, programatzaile, bai, programatzaile behar dira. Artistak dira, programatzaile? Uh, nun bai, bai ezagutan dut nik lagun bat, lagun bat programatzaile, bai, bere munduan da, eta eta bedak sortzen ditu kodeak, nunbait ezekit uh, nundik eta zen dituen, batzutan bazu, arte bat da zero eta bat ekin jurasten du, benen bukairan atzen, atzen ditu gauza uh, miesgariak, erondunuke, bai. Rembrandt, zaguna da Rembrandt. Bai, Rembrandt, bai. Nola deskribatuko zinuke, zerretun zu bai, bai, bai, minen, ziprenaiz, eh, <laughs> bai, eh, <laughs> historia ontsiatotzen. Ba, nik ez ditut uh, arte ederretan uh, kurtsuak segitu, enetako Rembrandt dira crayonak Ah, egia. <laughs> Bai, bai. Akatzaka. Bai, akatzak bai, bai. Ez koishidu den eh, Rembrandten esken eh, eh, margoa zen potretra bat. Mm -hmm. Bai, berriki Eta. atera du eh, obra bat, beraz, eh, berriki, Bai, bai, ez dakit, jakin dut ere, aurten beste konzertu bat izanen da, uh, eh, Jodasin, Dalida, eta... Hologramoekin. Hologramoekin. Hologramo. Bai, eta nik uste Rembrandtena da, piskat... Um... Berri estiloko da, ez da, bai. da, eh? ez bat dituzi ez hau eh, uh, artista hauek duela irureunta berroita zazpi urte zenduzen Rembrandt alta txetan uh, bere obra bat uh, agertu da. Bai, bai, eta nola uh, Michael Jackson ere uh, esenean atgerzen dederik horren uh, or, iduridu egiazko be, bera dela eta ez dira pikselak. Mm Michael Jackson, berginuke Michael Aboare berriz agertara. Ah, bai. Eh, eta hori, Rembrandten uh, eh, azken obra hori, ja, pikselekin egine da. Hau da, espikatzeko zertaz ari giren, ala ere ez baduzi bai. ikusi, eh, zenta hor, espikat, <laughs> uh, eh, abstraktoan mintzo gira. Hor duan, sortu dute obra bat. Rembrandten obra bat, nola egin dute hori, zientifiko talde bat bildu da. Um, emezortzi labeteko lanabada gibelean, uh, eh, ordoan ordinagailuen bidez, irureun eh, obra rambrantenak skanatu dituzte, irude formatuan uh, eh, sartu ordinagailuan. Ba, algoritmo bat sortu, hor beraz artista batek sortu du kode bat, eta azkenean algoritmo bat sortu du. Eta hortik, beraz, ordina ordinagailuak analizatu du, deep learningaren bidez, aztertu dute pixka bat. Deep learninga baliatzen dute estatu batuetan eh, armadak baliatzen du eh, da esen ondoko uh, ekintzak aurre ikusteko. Zenta azkenean uh, analizatzen ditu denak eta beraz badaki ondotik zer eta noiz gertatuko den uh, zerbait da. Beraz, Rambrantena hor Ongi. Kusuzu segitu dute. Bai, bai. Landu dut pixka bat. Eta beraz, sortu dute um, obra Rambrantena uh, irude imprimagailu baten. Bai, bai, bai. Bidez. Eta iduridu egiazko pintura bat bai. de, dela zenta, ez da plano batean. Ez da fitxabat bezala. Eh? Ez da pintura usten dituen zulo eta menditik horiek ere agertzen ditira. Egiazki irudeko uh, eh, pintura bat iduturidu. Eta horren uh, teknologiarekin hor hornik ez da ikusten. Eh, hori eh, aipatzen dute ere, gaiten bai. dute, hori uh, ere landu dutela, zenta jambranten obretan, eta obra initzetan, badira kusa initz edo estaldura initz. Bai, bai. Behor, badira amairu. Amairu estaldura desberdin sortzeko igazko obra. Ba ikusteko da hori interneten, eh? badira bideoak ere Eta mire pixkat, uh, iruditzen zait hori uh, afela hori pixel art. Ah Bakizu zer pixel art? Pixel art, barakit pixelak zer diren, karatu horiek euh, hor... Ba, ipentaian egertzen ditiren uh, karatu tiki, tikienak. Eta hau euh, da, ide, beste, beste uh, bat, obra batzuk egiteko. Pixela. Ba, e, pixela. Hor, uh, ikusten ditugun... Fa, askotan eh, ikusi ditugun eh, pixelen eh, balia bide batzuk, dira bitrinetan, bulegoan aspertzen zailadik, hartzen duzu mhm. eta bitrinan ditentutuzu duzu Pac-Man bat, edo Invader bat. Eta hor piztu da e, arteko eta bulego arteko gerla bat. Deitzen da postit war. Ah, bate. Hori da. Hala, kontable horien kontrazira, eta eten duzuzuk uh, politena. Tan horiek, ah, du euh, dugu invader bat. eta batzuk, eten, du dute giazko obrak. Euh, Bixaiak, euh, Steve Jobs bazen hori ikusi dut lehen, hori zinen ikusten? Uh, buru bat, bai. bai momentu zen buru bat. Ugundu behar zilaz, eta postik horiek, uh, uh, baitira, oendik biziki ongi ikusten duzu aurpegi bat. Mm. Eh? Hori, mm. eh? imaiten du pixkat eh, aur joko azkenean, ez? Pixel uh, bulegoen artean jokoa, gerlaino bat, fe, pixkat, egia, edo edo aur berriz bilakatzen girela? Bai, edo aur, edo uh, erabiltzen dugun... Horretzapen onak, euh, denok izan gira Atari edo Commodore batekin edo Macintosh zar batekin eta jolasten euh, genuen jokoetan Mario Bros edo, euh, edo Boulder Dash edo beste, beste pixel joko horiek mhm. animazioak ez zigerri simpleak ziziren <gasps> horretzen bain Minitel. Bai. Minitel bai, pixen zailuarik, bai. agertzen zen, poliki, uh, ba, pixelak eta bat, bat zen mm. euh, ba, um, gune erotikoak gainera hor. Bai, ba, bai, bai, bai. edo autopistan diren uh, pentailak. Uh, pentailak ere, marazki batzuk agertzen dira. Ege asko lan bat da hori, eh? nola lauki simpleekin eta gutiekin eh, nola zerbait iludikatu. Eko dut lagun bat, baiunakoa, Sebastian Azer, uh, eh, webgunea sebastianazer.net, bere lan osoa e, e, ikusten dut zuen, eta bebedak eten ditu animazioak pixelekin. Hala, uh, Mario Bros edo... eta eh, ikusi dut ere badela liburu hoso bat uh, pixelekin, fen, komiki hoso bat pixelekin bakarik egina. Uh, eh, BD pixel art. Uh, nola simplifikatu. Eta hau da berba uh, helburua uh, simplifikatzea. Mhm. aski simplea da, ba, baituzu. Uh... Bai, zenta garaibatez komplikatu da? Eh, pasatzen uh, eh, Sebastian Lazerren uh, eh, ah, bai. bideo bat. Bai, musikan du dugek lan. Bai, musika bai, gira, eh? Bai. Ean gara jonta, ea bizia hain txiplea zen, zaket. Ordu erdi bat irauten du, eh? <laughs> Bai, eta denek ordu erdi, ez dira laburak, eh? <laughs> bai, bai. Askida beladik gelgitia nola landu duen, Eta, eta ze ginduen bere animazioekin. Eus konkurtsu txapelketak inditu uste dute. Mm Bada ere, denbora pasatzeko uh, eskoletan. Artzen dut duzu horrealde uh, kara, uh, euh, ah karatua eta dituzun karatuekin betetzen duzu bi kolorekin edo hiru kolorekin eta egiten duzu personai bat. Mhm. Egia. yeah. Denbora, bon, bat nituen nik beste gauzakiteko denbora pasatzeko. Ben, uh, Aibidez, eh, ordu gailua eh, begiratu eta begiratzen nuelarik nuel enden duen puntxo bat. Ola, kurba bat banuen eta kurba aski handia zelarik, eh, Eran nahi eh, aspertu nintzela asko. Ah, bai? <laughs> bai, bai. Ordina, ba, ordu aso iten aldi oro, puntu bat iten bai, Bai, horako koba batean, horako abista ordone uh, Eta, bai, nik marazten nituen horako... Eta baditut etxean, horre alde karatuak eta bai. Eh, estilo bat da, azkenean da marazki estilo bat. Eh, marazki estilo bat, edo tempora pasatzeko, nik uste telefonazen duzu edalik, eh, telefonan zaude edalik, beti eten duzu edo, marazen duzu edo lauki bat, edo borobil bat, edo etxe bat, edo mm buru bat. laukiak eten da algituzu. Mm. Bai, bai. Bai. Eta horrela, bakatu benen, horrela, uh, edo enork marazen aldu ere, bai. denok bakigu... Lauki bat iten, eh? bai, edu, be, edu betetzen. Lauki iten ematea zenbaki batzuk, bat, bi, iru, eta kolore, fa, zenbaki kolore batzuk. Eta nuen bainik ere hori, mm, titiak egin hola hori batean, eta denak lotu hoien artean, eta batzutan marrazki bat ateratzen zen. Ah, bai, hori... Eh, Baina nik egina, eh? Puntu eh, soka, erraten zen. Ba, ez uh, zena uh, dena egina zenbakiekin. Baina hor, tak, tak, tak, tak, eta gero, la, hop, marazki bat uh, sortu, eta... Ah, ba, ba, hor ez zen inf eh, informatikarekin... Uh, e, uh, Etzen beharrik e, informatikarekin. Egina, marazko duzu janik, hor... Suge, um, suge batekin? Suge, sagu batekin, bakatu? Bai, uh, bai, bai, bai. Entzatu bai. duzu? Bai. Klikatzea eta marazitea? Bai, duze bai. da. Bai. C'est balduz. bai, bai. Uste da polita, bon. Hori, bagenuen ere uh, main bat. Ah, bai. Bazien bimoletak no, no, eta... Ez arroltzeak, eh? bimolet. ez. Bai, bai, marrasten zinuen eta gero... Oui, Bai, bai, a zen. Hori marrasten zinuen, la, pixel bezala. Okay. Bon, zaila scène diagonal bat egitea, beste bestialit egiten zein marazki uh, bat edo. Ah, eh? Simpliki, gehiago bai. behar ele, no? Ba, nik ikusiko nuke Rembrandtena, eta ez bada bakarrik Rembrandtena, nik uste beste oa batzuk egin dute, eta berba, errabiltzen aldute uh, eh, la jokond, adibidez, mm. ea, da, edo kopia bat da. Ah, uste duzu? Orain... Gezurra egan <laughs> eta louvren dena ez dela egiazkoa, eta eh, egiazkoa gordetu dutela. Eta behar bat, ez dakit. Donald Trumpek bere txana txikitzen du, berdin. Ah, Trumpek, bai. Trumpatu gaitu. Bai, bai. Dumaia da, lai. Obra batzuk... Eh, Dumaia bai. da. Bai. Iakin duzu zarketik ramantena egin dutela, hori? Edo teknika aprobatzeko zen bakarik? Mm, ez dakit, eh, ez dakit zenako bera berezik eutatu duten, baina. Ah, bai. bai. Ez azken finean, uh, nork daki uh, egiazkoa den ez, uh, batzu, kopia batzuk... Uh, bada filma bat, hori uh, bat ari buruz margolari batzen, zen, famatua zen, euh, berak egiten zituen kopiak eta batzuk, eta berak jo, joan bezala, bere ustez, berkatuan, bale bere kopiak uh, egiazkoak uh, ordez. Egiazkoa da beraz, e, istudioa egiazkoa? Bai, bai, bai, bai. Kopia ala egiazkoa. Nunda ah. muga. Ebe ala. <laughs> Hortan galituko gira. Ados. Zuzira, Marko, egiazkoa zira? Zitakit, hologram bat niz, edo <laughs> kusiko. Mm. Ebe, mil esker, Marko, eta horrekin agortzen gira. Gero, arte. Gero, arte. Marga Foresti laster gurekilan eta um, iritziaren tartean homofobia legean delarik aipatuko dugu estatu batuetatik abiatuz. Eta gure gomita gaur, patxi berruet uh, Parisen kazetaria da bera eta be, aipatuko dugu. Nui dugu gaur berrogeita iru, martxuak berroita iru, martxuak berroita lau da naski. Nui dugu uh, eh, kolektiboaren ustetan behintzat. dena eraldatu nahi duen mugimendu hori zer eta nola pasatzen da azkenean Pariseko plaza famatu hortatik eh, patxirekin. Aipatuko dugu, bostak eta erdi mementu, zeuskal irratietan, berriak, zurekin maite lopai. Arrestihun entzule guztiara. Gipuzkoako bastimentuko enpresa bat gaztikatu du prefetak, doni bera eta hendaeko xantier somait kontrolatu dutialaik laneko inspekturak goizuetako estrukturas enpresako hamabilangri emplegatzen zien Gipuzkoako baldintzetan, bena ez frantses estadoko lan eta segurantza sozialeko baldintzetan, enpresa hunek bat dibulegu bate hendaian eta beraz, hiu xantierak hilabete batez geldituik izan dian. Ziburuko herriko kuntxelian bi ben kargie utzidie, Lionel Kost eta Oiana Sanchez hoiek arrazua eman die bai herriko kundeantzia ekin etziela ez adosan. Bestalde adoenia edo gaztetxoen etxiek bos permanentzia zabaltzen dutu hendaiatik donapalegu arte, herri eta herri elkargoekin jamaiten den sedia da hau, familie eta gazteen galtuei ara postu eman nahida gune hoietan beraz hasparne donibane garazi, donapalegu hendai eta donibane lohitzunen eginen dia permanentzia hoik eta herriek jarraikitzen die prefetaren proposamenaen boskatzia haltzu alde agertu da bediatzu alde bisuri eta laukuntzilei eh, faltazien. Armendaritze aldiz kontre junda, sei kontre lausuri eta bat faltazen orotat bediatzu heri kontre mementuan eta berogeita bi alde. Eta kantu txapelketa gehitiena eginen da aurten laurtetaik emaiten den hitzordia kanpoaketak eginen die provintziakal, lapurdi eta basana faruan kaunpoaketa konpoak hogeita bian eta sibiuan aldiz, maiatzen hamalau handateki ilaik izenak eman behar parte hartzeko Kampoa eta hoietan iruleiko iratin edo e siberoko botzian. Eta mendi lasterketa sajua abiatuik siberotarrak lasterketa taldiak itzordu berezi bat emaiten duera hama hamazortzian siberoko utzulia proposatzen du, lasterketan mediateke bost etapa, bost lasterkaiek parte hartzen ahalduki ekipa bakotxean izenek eman behar parte hartzeko. Sibirotarraken web gunean berri hoik eta beste somain dutu gebarnatuko ondoko berri salietan, ondoko hitzordia dugu laik sari seietan. Asteuntako kanpoko mintzaldien saioan, entzunen dugu joan den urteko buru ilan, Eskolegiko Laborantza Gambaran iraganden mintsaldi bat. Katalin zentumarrik ikerketa bat egin du gaindegiaren laguntzarekin eta udal biltzaren zat eskualeriko Pirineo mendi aldeari buruzko ikerketa bat. Demografia, ekonomia, sozial arloa aztertuz. Astezken arratsuntako kanpoko mintzaldian, agatzeko behatziontan, eskualeriko Pirineo mendi aldea, Katalin Zentumariren eskutik. Katalin Goizberriko gomita zuzenean Euskal Iratietan. Amnistiaren norabidean Euskal Preso eta Ieslariak etxerat, lelopean iraganen da manifestaldi nazionala igandian Bilbon. Hortan parte hartzerat deitzen dute mila bosteun preso eta Ieslari oiek. da bideako Gabi Mueska eta Jon Irazola, ostegununtako gomitak. Galderak egin, goizbegiren Facebook edo Twitteraren bitartez. Prentsak zer ditu gainagusiak tenoreuntan uh, eh, xarean berriarekin abiatzen dugu itzuli hau eta indarkeria matxista lehenik eta hauzi eh, batekin andina pereira hiltzearen akusatua urrundutzat jodu epaimaiak hau batez haren etxera sartu izanaiz, izanaz uh, eh, oiko tratu txarrak emaiteaz eta hilketaz jodute erruduntzat orain epaileak erabaki beharko du beraz zein zigor emaiten dion berari. Eta bizikleta eta emazten bira aipagai ere berrian alba teruel lanean astearekin batera ekin dio birari, eta sunguziak hemen baditu zue, titulu unen pean, hasi baita emazten bira beraz, juretan hasi eta bukatu eta eta paren eta pen segida egiten du berriak baixarean baita bere webgunean ere hemen irakurgai duzie eta berrian bestalde Miriam Aleman eta Sara Barrientos dira nagusiki agertzen gaur uh, aipagai nagusietan izan dira egun guzian zehar uh, nera behen artean seksismoa eta indarkeria matxista atsemaiten eta konponbideak emaiten egiten dute lan biek uh, kandela elkarteko kideak dira eta beren metodoak aurkeztu dituzte donostian haiek dioten bezala izugarria da ikasgeletan sumatzen den on ondo eza edo gaizki izaitea. Gaizki izaite horren jatorria aztertzen dute eta horren konpontzeko ere atera proposatzen e, ikuspegi feminista batekin beraz. E, berrian baituzi hor e, elkarrizketa honen e, hitzak funtsian. Karrizketa irakurtzen albaitu zi Iparaldeko itzan aldiz familiaren esanaia guztiz aldatu da. Eta hau eh, Matias eh, tegiren eh, hitzak eh, dira La Soziologe Lurzon dokumentala uh, kaleratu berri dute berriki eta gai kompleksua izanik ere ulergarri eta modu originalean azaldu dute gai eta lesbianen ezkontzaren gaia ikustekoa iduriz ehm, hori uh, dut behintzat eta beraz hemen berekin egin elkarrizketa irakurtzen luzie itzan Argian ekonomia soziala eta buru jabetza, buru jabetza energetikoa. Elburu lehen proiektua abiatu du INR elkarteak. Eh, bederatzi kilowatt ekoizten dituzten eguzki panelak instalatu ituzte ustaritzeko arguntza eskola publikoan eta kiroleta frontoian energia berriztagarrien inguruko proiektuak gauzatzeko beharrezko kapitala biltzen du elkarteak. Eh, eta beraz INR eta zemen artik a eta eh, beste iritzi artizikulu bat ere loturik. Asier López argiako kazetariari elkarrizketa egin dio argiak berak, bideoan ikusten al, eta entzuten al eh, beraz, lande jarbela hitzek egina, inbat gai izan ituzte izpide, jaso duen isuna lehenik, eta horrek eraginduen elkartasun uoldea, mozal legeak dituen ondorioak eta legeari aurre egiteko bidea besteak beste, gai hori loturik ere eh, tratamendu berezia egiten du argiak. Eta eta bestalde irain eta mehatxu gehienak emazteek jasaiten dituzte eta emazte kazetariei zuzendua. Eh, datu argigarria hemen, The Guardian egunkariak eh, Britainiarrak eh, argitaratzen duena. Iritzi egile moduan ari diren kazetari gehienak arraza zuriko edo zuriko gizonak dira, eta bestalde, irakurleen partetik irain eta mehatxu gehien jaso dituzten amar kazetarietatik sortzi emazteak dira, asmatu zer diren beste biak gizonak, bai, bainan gizon beltzak. Kazeta puntu eusen angelu iririk, iririk, irisgarriena, ez da errasiraitea. Handi irurogeita lau kolektiboaren iritziz goiz behin gomita eh, ginuena ere goizuntan euskalijatiak puntu eusen irakurgai duzie eta bestalde gaietan gazta puntu eusen, legezkampo burutzen ari ziren hiru obraleku gelditu ditu prefetak uh, eh, doni eta endaian lan egiten zuen goizuetako uh, enpresa baten aktivitatea gelditu dute men irakurgai eta nui debu bayonarat eldu da, eh, ostiralean itzordua eman dute mobilizatzaileak eta beraz hemen kazetan aipagai. Eta hori antzi eta aipatzea, baina media bazkak hemen aipatzen du. Bederen zazpi pertsona atxilotuak izan eh, dira eh, espanyol eh, poliziak edo guardia zibilak ditu atxol, atxilotu. Twitter lariak terrorismoa goratzeagatik sare sozialetan atxilotuak izan dira zazpi hauek. eta linki eh, linki uh, elektrizitate kondatzaile hori xarean duzie etxeetan instalatzen ari dira hainitz kritikatua izan da eta zudoestek hemen aipatzen du osasunaren zat landir ote da galderazko ikurra hemen aipagai. Margap Forestier, orain aldiz, zuri hitza. Estatu batuetako egoaldean den Mississippi estatuak homoseksualen kontrako diskriminazioa baimentzea, erabaki du. Bai, ez da txiste bat, ez da logografiko artikulu faltsu bat, eh? egiazki Mississippiko estatuak lege bat bozkatu du, eta legeak dioenez, komertzoek baimen aukanen dute seksu berdineko bikoteak ez zerbitzatzeko, edo adibidez, komunetara edo jantzi dendetan, saia geletan joateko baimena eman edo ez. Bakoitzaren erlidio askatasuna eta barne konbentzimendu intimoaren izenean sortu dela, legea, errandu Mississippiko gobernadorea den Phil Bryantek. Eta bai, apidilaren bostean promulgatu du legea, hau da aste arteuntan, hau da aurten, Hau da, bimnatamasegaren urtean? Bai, bai. Eta ustelaren lehenean, sartuko da indajean lege hori. Mota hortako legiak beste estatuetan ere plantan emanak izan dira, Ipar Karolina eta Kantxasean, Ipar Karolinean adibidez, transeksual batek ezin ditu berak hautatu generoaren komunak erabili. Bestalde, Frantzian ere, hilea eh, paintzaile bat bere lanetik kanporatua izan da homoseksuala baitzen, bere nagusiek PDA zela argumentatuz, eta makoen hartan beti PD guziek azpilokoetan ari direlako. Hauek izan dira nagusien argumentuak. Hala, ez da Amerika arte joan behar homofobia garbi-garbia atsemateko, Alta Frantziako lan hausitegiak ez du homofobia kasu bezala aztertu ilea paintzailearena. Eta bukatzeko, beraz, lan hausitegiak atera duen agiria irakurriko dauzet frantsesez. En se plaçant dans le contexte du milieu de la coiffure, le conseil considère que le terme PD employé par le manager ne peut être retenu comme propos homophobe car il est reconnu que les salons de coiffure emploient régulièrement des personnes homosexuelles sans que cela ne pose de problème. Marga Forestie, milesker zuri eta laster patxi berruet eh, gurekin izanen da Pariseko bide hartuko dugu, nui debu mugimenduak aipatzeko uh, patxi kasetariarekin, bainan lenik musika pixka bat eta aktualitatean den EHZ eta festivala aipatuko dugu, ez, ez da orain festivala, bainan EHZ eta elkarteak eh, bere egitaraua argitaratzen segitzen du, atzo, bere lehen partea argitaratu zuen eta gaur beraz seietan berriz segituko du. Uh, tartean beraz okupazio tailera, autodofentsa tailera, eskuz esku afrikar dantza ikusgarria, lumi euskal taldea eta The Rum Jacks uh, australiako taldea ere ikusgai izanen dira. Eta orain txetan, beraz enigma bat abiatzen du, iru, iru direkin eta galdera hau ze talde izen gordetzen dituzte marra argazki hauek. Bon, bada mamut bat, bada eshe letra bat, eta bada uh, eh, Jesus, naski, ebe, ala, galdera, nahi ikerketa laster iragarriko dituzte taldeak, taldeak, The Rum Jacks taldea australiar taldea, baina Irlandatik eta An Irish Pub Song. There's a county map to go in the wall of her, let's stick in a shinty bowl, the brick, the brack, the crack and all, let's call it an Irish pub. the eye, don't wanna be paddy trapped. We'll call an Irish pub. While I'll be fucked to swear upon the holy book, the only crack you'll get is a slap in the ear. While I'll be fucked, I'll and burst your filthy mug if you draw one more shot, i me beer. stars, we spike the drinks and pay the cost. We got us an Irish pub. The quick run in the filthy dog, the pattern glass across the lug of the lady, oh, the dirty dog. We got us an Irish pub. It's over to me. And over to you. we skip along the avenue. And who the hell is running through? We got us an Irish pub just wait upon the holy book. The only crack you get is a slap in the ear. Where I'll be fucked, I'll burst you filthy mug. If you draw one more shot, I'll give me beer. the banters, they can pick the fights We'll call it an Irish pub Plastic cups are polished for. We'll hose the blood right out the door I let the knuckles back for more We've got us an Irish pub Well, I'll be fucked You swear upon the holy boot The only crack you'll get is a slap in the ear Well, I'll be fucked You'll up and burst, you filthy monk If you draw one more shot, I'll get me beer the morning, Gary on. Kiss me, I'm Irish. Molly Malone, a bunch of slants, you punk my home. We got us an Irish pub. Split the punches, trick the willows, strike me up the rakes. And Malone, a lift, he never ran so shallow.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 Mementuz, bostak eta burrita zazpidira eta gure gomitaren tenorea. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal Irratietan. Nui dobu mugimendua aipatuko dugu paristik abiatu zen mugimendu hau, eh, eh, hainitz eta aipatu dena, bazter guzietan aipatzen dena, martxoaren hogei tamekan abiatu zen patxi berruet parixen kasetaria dena gurekin arratsaldeon. Bai, arratxaldeon. Lehen galdera bat inen dautzu, tala ere ikusteko untxa segitzen duzun, uh, patxi. Nui de buren izkuntzan, ze egunda gaur? Uh, eh, Martxuaren behoia dolako zait, ez dakit usan mm, egun gitan bai. eh, horien izkuntzan, baina nolako zerbait, ez mm. gira pide hasteko. Hori da, martxoaren berroita irua edo nolako zerbait da naski, bezakit egiazki zehazki, baina kondatzen dute, eh, martxoaren uh, oita mekatik azkenean, ebe apirila desagertzen da. Horren gibelean, azkenean, zer da dena berrikusi nahi duen eh, mugimendu bat? Bai, azkenean, uh, ez da gigor eindik susen uh, eh, zer den, eta gauza berri bat baita frantzian, ez da antolakuntzarik, ez da ez dute alerdi politikoak edo egiten, hori dira gende batzu, dena latu nahi dutela ejanez, eja pixkat Madriden izan ziren indiantuak eta bezala, ara mugimendu berri bat sortzeko, eta politika sistema eta dena aldatzeko. Mhm. Zu Parisen izanki, uh, senditzen ote duzu, uh, pentsatzen, ezakit ondoan bizi ziren edo, ez baina justuki ondoan bizi gabe ere, uh, senditzen ote da zerbait giro bat? Bon, giro senditzen ez dakit, baina badakit mogimendu horrek markazen tira jendeak ala ere, zenta denak aipatzen dugu uh, uh, kastari munduen, uh, mundutik kampu ere, jendeak aipatzen dute, zer den gauza hori, eta bon, interesatzen dira hori hasteko ez dira behar da horreindik eh, denak eta joan narrat, baina eh, jende interesatzen da hori ikusteko eh, zer den, eta ustez badala ere berrikuntza politiko baten gogo bat frantzian, eta jende interesatzen da bai. Mhm. Hori da, beraz, agertzen dena, zenta mugimendua abiatu zen uh, elkomri legearen grebaren ondotik, azkenean, Eh, baina bestelako mugimendu bat baliteikela ere ba, bada hemen aldarrikapenak azkenan elkomrirena mm, kasika antzia dela iduriduaz? Bai hori da zen elkomriren manifabaten ondotik egon uh, gau bat manifestatzen eta gerostik uh, eh, gau guziz egoiten dira eta egunaz ere orain eta bai ez tiragiago legi horretan kantonatzen beraz bai dira atzguziz badira biltzahak eta bakotsak nahi dina jaiteko, uh, ez da gai uh, finkaturik, eh, nahi, nahi duenak, nahi duena nahi duenak proposatzen aldu uh, gisa edo, uh, edo proposament politiko gisa, denak, denak ez zunak iziten aldira, ez da... Ez da galde berezi bat, dena, dena izitan alda. Mm -hmm. Azkenean ere, berba hori da, lehen erraiten ginoen, erraiten zinuen frantxez politikaz aspertuak uh, direnen eh, mugimendu bat dela ere, hor, denak entzunak dira. Hori ere da azkenean agertzen dena. Bai, azkenean hori da ez da profesionalik uh, besten hor mintzatzeko azkenean, beraz, uh, denak errepresentatu dira, zenta nahi, nahi duena mintzatzen albitan. Hm? Hora, nola martxan da, hor, eh, gau ero itzordua berlikoan da, egunean zehar hor dira, zu egon zira, hor, zomait eh, aldiz joan zira, zitzulino bat itera? Bai, joan den hasten izan intzen ikusteat piskatzak zen, eta bon, egunaz, eh, ba, dira jende batzu, anemenka, ba, ziren, ez gehiago horrein zen, eta poliziek eta piskat bazteko dituzte, baina joan den hasten horreinik, ba, ziren, egunaz, ba, emintzaleku batzu hor, aterpe batzuen azpian, eta, Eh, piskatola estan eh, bazu bezala egunaz, eta gero atxean behiz bizantiren biltzakak eta jende amintzatzen elkartzen behiz, eta hortan zen, eta hor uh, uh, eren egun uste dut uh, poliziak etorri dira egunaz uh, plaza piskatuzteko, eta beraz bai, egunaz uh, dira plazan, eta atxean behiz uh, jendeak zen, eta uh, du uh, gauaz egarritazatzaik zeitea, baina egunanez uh, plaza deneri idekia zeiteko, Beraz egunaz, eh, ze errezak dira eta atxam errez bitzakak heldu. Mm -hmm. Ba, egunean zehar plazan hor polizia eta gauetan eh, erritarrak. Uh, eh, nora doa mugimendua azkenean? Hidalgo le, ba, lendakariak hau usten du egiten, gobernuak pixkatu jundik kontrolatzen? Bai, ben nora doan, ez dakitxo beran arten pixkat libertimendu bat bezala da, gauaz zertzilak heldu dira berriz plaza hartzerat zer eta, bon, haidira... Haidia ikusten politikariak norat uh, joanen den, zenta pixka bat uh, Hidalgo eta Ezkerra pixka blokatua dira, zenta uh, entzatzen bari ongi mundu horren oztopatzen uh, be bada indar manen ino mundu horri eta uste modute hola be eskuinatak esatzen da, beraz uh, pixka komplikatu da politikarientzat ikusteko nola, nola kudeatu mugimendu hori. Mm eh, hor nor dira parte hartzen eh, dutenak uh, eh, erritarrak ipatzen ditugu, gazte, zahar, uh, mugi? Uh, denetarik, uh, egia erran ez ez dut ikusten fil berezi bat, bon, ba dira uh, eskertziak mutu jekoak eta hor dira, behinan Gero pixka denetari bada da eh, gauaz eta bon gehiago militanteagoak dilago iten, eta gauaz eta zeilago da gau guziago ite hola manifestatzen, baina egunaz eta biltzaketan pixka denetari bada da urratelu. Eh, mhm. Eta gauetan, meraz, jendea hor gelditzen da, e, bon, bat dira mintzaldiak, ez baidak, besterik ere pentsatzen, beste animaziorik izan behar dela, gaua hor egoiten dira gau guzia? Uh, bai, bon, du zonbat gau guziz, hastean ez da emeste jende, baina haste burutan eta mobilizazioa azkartzen da, bon, eun eta milaka artean, depen izan du eh, zen gauetan, eta bai denetarik bada, mitzaldiak, batzutan musika, do, afet, azkenean ez da, ez baita antola, antolakuntzarik, biskat eh, ez dakigu gau guziz egertatzen aldean, beraz, eh, ikusi behar da, segera, aliguziz, berri bat bada, ikusi bada. Mm -hmm. Erran duzulen hor polizia beraz orain eh, hor zela, eh, izan dira, eh, anekdota batzu, aipatzen dira, uh, aipatu zen adibidez baratze bat, batzuek landatu zutea, uh, bebertako ahri batzu kenduz, biskat simbolika gisa ere, beti... Bai, bazen, uh, bazen baratzen jo bat, mo, zen bi metro kajatuko baratze bat, zahabol baten inguruan, etzen, bai. etzen animaleko baratzea, baina, uh, simboliko sortu zuten bat, eta Eta beste polimike bat izan zen ere egun uh, eh, atxetan urk dira batzu janaria maiterat diander er, eta poliziek hartu zuten tupina bat eta ustu uh, eh, ustu karrika meraz bon, mm egon ziren jendeak manifestatzen uh, tupina liberatzeko galdezka polizieri eta bon, lako gozgatzu bat dira aski, uh, aski politak edo erinariak uh. Marmit Gate daitu zuten Bai, hori da. Hmm. Elektrizitatea ere moztu dute ez uh, atzo edo eren egun? Bai, ez zu gauen, eh, elektrizitatea moztu dute uh, Republik Plaza, mera zogere eh, berriz jende guziak argi eske, jende argi horien argi guziekin plazara jauztea, eta bon, holako uh, anekdotak bat dirago guziz, uh, ez da gite esprez egina zen, elektrizitatea mm. mozte hori, edo pana bat izan zen, edo baina bon, gero jende guzia orta zari zen, sozialetan, eta bon, ja. Mm -hmm bada beti zait. Hor, azkenean ez duguna oraindik aipatu eta be, garantzi handia duena intxegur mugimendu honetan, sare sozialak dira ez? Bai, horrek du eh, mugimendu hori azkenean zabaldu, zenta bon bestean astapenan ez zain egin jende manifesta, manifestazioetan, baina hortik zabaldu da eta guai uh, eh, jendeak dira kajikan eh, sare sozialen uh, galdea segituz eta horrela edatu da bai hori. Zare mhm. sozialak azkenean eta komunikazioa initz baliatzen da hor, uh, duzu nui debu hortan ez dela olako antolak eta talderik, baina eh, badira ala ere, sare sozialak kudeatzen dituzten horiek? Eh? Bai, bazen bat, ez dakit gehiago zer izena, baina batek uh, asisten lehen gauak eta filmatzen eta periskopen uh, emaiten zuzenean eta kristoin uh, jakasta ukandu, gau batez, largoi mila persona zituen aliberean hori xo eta azkena mediak ere eh, hainitz uh, interesazen dira mogimendu hori eta segidan dute bat zela, beraz, bada interesa bat. Uh -huh. Mhm. Eta nuidubu dugu horrek interesa politiko bat, ukanen uh, ote du, azkenen frantzes gobernumuak eh, zerbait uh, inarrosiko ote du, bere baita nolako mogimendu horrek. Europara edatzen ari liteikena iduriz? Bai, be, ez dakit bat ere, uh, bon, ikusi behar da, indiantok bezala bilakatzen den edo edo gelitzen den edo ez, ez da, ez da inzinite nola bilakatuko den hori. Hor, eh, ikusten in, uh, eh, analista politiko batzuk erten zuten gobernamendoak eta uh, belur zutela izaitzea gero uh, poliziekin edo horazo bat, bavur, hori gertatzen mani bada, oino askartuko dela agun mugimendua edo, mm -hmm. me ez dakigu sobera zertan joan den, uh, multsoa biltzen da beti, iduriz gerotak jende gehiago bada, eta beste hirietara ere datzen da, beraz, ikusi behar da zerbilakatzen den. Ez da, sistematik kanpo da, beraz, ez da egez eh, zerbilakatuko den. Hori da. Kontrolatzen al ez den eh, gauza bat delarik azkenean, Bo, ebe untxa, nui dugu beraz eh, Parisetik, ebe eh, berrogeita irua, edo berrogeita laua, ez dakit gehiago, martxoak eh, berrogeita laua gaur, ea zanbat arte segitzen duen martxoak, beraz, nui dugu mugimenduarekin, patxi berroet, mile esker. Bai, mile esker zuni. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal Irratietan. goizberriko gomita zuzenean euskal irratietan. Amnistiaren norabidean euskal preso eta ieslariak etxerat, lelopean iraganen da manifestaldi nazionala igandian Bilbon. Hortan parte hartzerat deitzen dute mila bosteun preso eta ieslari oiek. Abian da bideako Gabi Muezka eta Jon Irazola, ostegununtako gomitak. Galderak egin goizbegiren Facebook edo Twitteraren ditartez. Asteuntako kanpoko mintzaldien saioan, entzunen dugu joan den urteko buru ilan Eskoleriko Laborantza Gambaran iraganden mintzaldi bat. Katalin Zentomarrik ikerketa bat egin du gaindegiaren laguntzarekin eta udal biltzaren zat Pirineo Mendi Aldeari buruzko ikerketa bat, demografia, ekonomia, sozialarloa aztertuz. Astezken agatxuntako kanpoko mintzaldian, agatzeko behatziontan, Eskoleriko Pirineo mendialdea, Katalin Zentemariren eskutik. Eta horrekin agurtzen zeituztet hitz eta putzortan bego gaurko, bilar bostak eta siak artean elkartzen gira, hori badakizie, eta gurekin izanen dela Fred Begoet ere hori badakizie, baina ez dakizuena zer, aipatuko duen. Daughter deitzen den taldea aipatuko dauku eta ez bakizie zer den talde hori lehtuzi zi biak bostak eh, gehi aldera itzordua duzi fredekin eta hitz eta mankizuna horren batez usaiak bezala seiak mementuz euskal iratietan. Euskal